الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه أسمى رحمه الله تعالى hadithi ya kumi na sita imepokewa kutoka kwa Abu Sirma Allah awe radhi naye asema kwamba amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kukusudia kumdhuru mwenzake na Allah azza wa jalla pia vile vile atamdhuru na mwenye kusudia kumfanyia uzito mwenzake naye Allah azza wa jal atamfanyia uzito hadithi imepokewa na at-Tirmidhi na Ibn Majah hadithi hii ndugu Muislamu yatufundisha kuwa aljazau min jinsi al-amal kwamba malipo huambatana na kitendo cha mja kufanana na kitendo chake endapo kitendo chake kitakuwa cha kheri basi malipo yatakuwa ni ya kheri na endapo kitendo kitakuwa kiovu pia vile vile malipo yatakuwa ni maovu na mabaya kwa hivyo yule ambaye anayekusudia kumdhuru mwenzake naye Allah azza wa jal hatompa kheri atamfikishia madhara naye pia vile vile na mwenye kusudia kumfanyia uzito mwenzake Allah hatomfanyia mepesi mambo yake bal atamfanyia kuwa ni mazito pia vile vile na pia vile vile twajifunza kuwa yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kufanya bidii kumsahilishia ndugu yake na kumuondolea matatizo yake basi Allah azza wa jal atakuwa ni mwenye kumtengezea mambo yake na kumfanyia yawe ni sahali kwake yeye kwa hivyo ndugu waislamu waislamu wawe ni watu wenye kusudia kheri kwa ndugu zao na kuwafanyia mambo yao kuwa ni mepesi na kuwaelekezea kila lile ambalo ni la kheri wajipendea nafsi zao na wapendee ndugu zao, na lile ambalo ni la madhara au la uzito, basi waweze kuwaepushia ndugu zao. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.